Ummatin dushmanini yor aylabon Hukmiga zordur Ne xor aylabon küfürnin musulmonna kufrning yo'lida Kenja xonni o'ziga tor aylabon Ummatin dushmanini yor aylabon Hukmiga zordur o'zin xor aylab na na kufrning yo'lida kinja xonni o'ziga tor aylab Tarimi dindas, turin bedin tuzar, tarixi islom, voqilikdan uzar, ba'zi donishmand qo'rqib ahkam buzar Den dinidan eyle aylab Darimi dinda turin bedin tuzar tarixi islom voqilikdan uzar ba'zi donishmand qo'rqib ahkam buzar jonini dini undan ustun ayla bor ummatim dushmanini yor ayla bor hukmiga zordur o'zin xor ayla bor na musulmon na kufrning yo'lida Kinja xonni o'ziga tor ayla bor ummatim dushmanini yor ayla bor hukmiga zordur o'zin xor aylabon na na kufrning yo'lida keng xonni o'ziga tor aylabon boylarin muhtoj bilan hech ishi yo'q o'ylamay jihod yo'lini qorni to'q o'tkazib hayot hanuz otmagan o'q Mustafa sunnatin davo aylabon Boylarin muhtoj bilan hech ishi yo'q O'ylamay jihod yo'lini qorni to'q O'tkazib hayot hanuz otmagan o'q mustafa sunnatin davo aylabon ummatin dushmanini yor aylabon hukmiga zordur o'zin xor aylabon na musulmonna kufrning yo'lida kinja xonni o'ziga tor aylabon ummatim dushmanini yor ayla bor hukmiga zordur u zinhor ayla bor na musulmon na küfürni kufrning yo'lida keng u o'ziga tar eyle bar ummatim düşmanını yor eyle bar hukmiga zordur xor ayla aylabon na na kufrning yo'lida xonni u o'ziga tor aylabon qolmadi joy senga erkin nafasga turmalarin to'ldirurlar havasga ko'payganda sher sig'magay qafasga ammo jimmiz o'zimiz pas aylabon qolmadi joy senga erkin nafasga turmalarin to'ldirurlar havasga ko'payganda sher sig'magay qafasga ammo jimmiz o'zimiz pas aylabon ummatim dushmanini yor aylabon hukmiga zordur o'zin xor aylabon na musulmon na kufrning yo'lida keng jahonni o'ziga tor aylabon ummatim dushmanini yor aylabon hukmiga zodur o'zin xor aylabon na musulmon na kufrning yo'lida keng jahonni o'ziga tor aylabon to'ldirurlar havasga ko'payganda sher sig'magan qafasga ammo jimmiz o'zimiz pas aylabon ummatim dushmanini yor aylabon hukmiga zordur o'zin xor aylabon na musulmon na kufrning yo'lida keng u ziga tor aylabon ummatim dushmanini yor aylabon hukmiga zordur o'zin xor aylabon na musulmon na kufrning yo'lida keng jahonni o'ziga tor aylabon